ra xoay xoay young hey ra xoay xoay young xoay young ni hey ni hát nu na cho ra xoay xoay young xoay young ni ra xoay xoay young hey ra xoay xoay young xoay young ni hey ni hát nu na cho ra xoay xoay young xoay young ni Vừa chuyện cười đã tiêu hoa pagar, âm yêu và lòng thơ lòng trường lâu can xoay em vui taki barber lodger Color solar Tolo tin chúc can Browser so young Hey browser so young so young ni Hey we had no lodger Browser so young so young ni Browser so young Hey browser so young so young ni Hey we had no lodger Browser so young so young ni